Moi boas e benvido ou benvida. No audio de hoxe non imos respostar a ningunha pregunta. O que vou facer é presentarche a miña primeira conversa cunha inteligencia artificial. E como todas as conversas, un empeza por saudar. Hola. Hola, como estás hoxe? Hai algo en particular no que poida axudarche? Chámame moito a atención isto de interactuar cunha inteligencia artificial É interesante interactuar cunha inteligencia artificial, xa que pode ser unha experiencia única e educativa. Como unha inteligencia artificial estou programado para responder ás preguntas e realizar tarefas específicas, pero non teño sentimentos nin experiencias propias. O meu obxectivo é proporcionar información e axudar os meus usuarios da mellor maneira posible. Se tens algunha pregunta ou necesitas axuda con algo en particular, estarei encantado de axudarche. Hai algo en particular no que poida axudarche hoxe? De onde sacas toda a información? Cales son as túas fontes e ata que data tes datos? Como inteligencia artificial estou programado cunha gran cantidade de información e coñecementos sobre unha amplia variedade de temas. Esta información recopilouse de unha variedade de fontes confiables como libros, artigos de revistas e xornais, páxinas web e documentos académicos o meu coñecemento está cortado ao 2021, o que significa que non teño acceso á información máis recente e non podo proporcionar información sobre eventos ou desenvolvementos que ocurresen despois desa data. Con todo, aínda podo proporcionar información precisa e actualizada sobre unha ampla gama de temas e preguntas. Hai algún particular no que estés interesado? tampouco almacenas a información que aprendes con estas conversacións? Non almaceno a información que aprendo a través das miñas conversacións ou interaccións cos usuarios. O meu obxectivo é proporcionar respostas ás preguntas e realizar tarefas específicas segundo o solicitado polo usuario. Pero non gardo nin utilizo a información das conversas individuais cos usuarios para futuras interaccións. Se tes algunha pregunta ou necesitas axuda en algo en particular, estarei encantado en axudarse. Hai algo en particular no que poida axudarche hoxe? Bueno, eu seguía RQR co mismo tema. Ou sexa, se o comenzo e o final dunha conversación fagoche a mesma pregunta, darásme sempre a mesma resposta? Sí, se me faz a mesma pregunta ao comenzo e ao final dunha conversación, dareche sempre a mesma resposta, a condición de que a información sobre o tema en cuestión non cambiase como una inteligencia artificial, estuvo programado para proporcionar información precisa y actualizada sobre una amplia variedad de temas. Se me fas unha pregunta sobre un tema en particular, proporcionaré a información máis precisa e actualizada disponible sobre o tema nese momento. Se tes algunha pregunta necesitas axuda con algo en particular, estaré encantado de ayudarte. Hai algún particular no que poida ayudarte hoxe? Existe algunha maneira de facerche esquecer algo? Como unha inteligencia artificial non teño a capacidade de lembrar ou esquecer información da mesma maneira que o fai un ser humano. Estou programado cunha gran cantidad de información e coñecementos sobre unha amplia variedade de temas, pero non teño a capacidade de lembrar ou esquecer cousas de maneira selectiva. Se necesitas que esqueza algo en particular, Simplemente podes non mencionalo nas futuras interaccións e non che proporcionaré información sobre ese tema en particular. Hai algo máis no que poda axudarche? Ola, estimado ointe, eu sou Santi Rey e acabas de escoitar esta primeira conversa que tiven cunha inteligencia artificial. A verdade é que eu xa xa fixera mm, algún tipo de interacción con, con ela buscando respostas a esas preguntas que, que vou incluindo neste podcast pero nunca me puxera a conversar deste xeito chamábame poderosamente a atención poder facelo e bueno, pois fíxeno Teño aínda guardadas algunhas, algunhas conversa máis que irían, que irei incluindo no podcast pois de vez en cando. Pero bueno, como ves, son notanse que hai moitos, bueno, moitos contidos repetitivos que sigo un patrón, pero fai unha composición gramatical me parece moi correcta, ven saindo dos temas dunha forma moi axeitada. Bueno, non sei, non... como xa che dixen en algún outro episodio, o contido tampouco ven a ser moi importante, non? O importante é que reflexionemos sobre isto que está a pasar, sobre isto de interactuar con algo que non existe. <laughs> Non sei a onde me leva isto, pero bueno, deixo aí para que penses. Se queres comentar algo, podelo facer donde sea que escoitaras este este podcast ou na páxina web dubidas.fala.gal. ese non búscame, que eu ando polas redes es seguro que nos topamos.